се задржавме на еден стих и проучувавме на еден стих кој што имаше еден вознемерувачки текст. Секавате, тоа беше Матеј 12.31, кој што гласи, затоа ви велам да се подсетиме, значи, затоа ви велам, секој греф и хула ќе им се прости на луѓето, но хулата против духот нема да се прости. За денеска имам още еден вознамирувачки текст. Навидом, значи, тоа е. Еве, дури 31-иот овој што читаме, првиот дел од стихот што вели, секој греф Господ ќе го прости. Секој нема греф што Господ не може да го прости. Па еве ја пеев ми песната. Само треба да се покаеме, Господ е милостив, Господ е тука да прости. Но, не дай Боже, како што видовме минатиот пат, да станеме робови на гревот, да гревот добие власт над нас, е тогаше проблемот. Секој од нас и паѓа, но битно е да стане, битно е да се покае. Страшно е кога повторувате едно те исто, И еден ден, може би тоа веќе нема да представува грев за вас. Значи, ќе добие гревот власт над вас. Денеска имаме стих во Матеј исто пета глава 48 стих. Кој што, како кажа, исто така е може да внесе вознемирување. Матеј 5.48, ајде да се насочиме на темата, оставите ги прозорците, сега се затворени, климата е пуштена. Мате 5.48 Тој е последниот стих од пета глава, всушност вели и така бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. Ова е вознамерувачки текст. Библијата не повикува Иисус овде во својата проповед на гората на блаженството, не повикува да бидеме совршени како што е таткото наш небесен совршен. Секој од нас сака совршени нешта. Кога ќе купите нешто, сакате да биде, значи да не му фали ништо, тоа е совршеното, да не му фали ништо, ќе купите било каква техника, сте гледале реклама на рекламата, ама баш е совршено, значи ништо не му фали. Ке, окупите купите дома, далеко е од тоа. <laughs> Сте имале сигурно такво искуство сите, не? Оној кој што е пеач, така да, кој ќе излезе да испее, совршено да испее. Сите да му се водошивуваат. Оној кој што е спортист, сака совршено да ја истрча, еве, ако е тркач, трката да заврши на крајот прв во целта, ако е можно да постави рекорд. Секој сака нешто совршено. Знаете, денеска многу тешко е да, која зборуваме за техника или за такви нешта, или е, облека било, земете, да купите нешто совршено, нешто што нема да му фали ништо. Од проста причина што денеска, знаете, произведуваат и се што се прави е за да има рок на трајност, за да после... Да, да, индустријата прави обрат на пари. Јас се секам се уште на онаа сијалица таму што Томас Едисон уште барем така читав, ја поставил во некој пожарникарска служба која што ден денеска свети, верувате ли? И то си јалици кој што нонстоп свети заради местото кое што се наоѓа, потребно е да свети. А, таа сијалица бил поставен 1911 година, колко што читав, и 2011 славија 100 годишнина, дори имаше таму некоја прослава. И пазите, значи, ако тоа време може да се произведе таква сијалица, денеска и како може, меѓутоа намерно не се прави. Вие денеска ќе земете и лед светелка, еве намерата ми е дома да полека-полека сите ги менувам, па сакам сите да ми бидат лед, затоа што се најисплатливи, нели? Меѓутоа, ви даваат гаранција 2-3 години, таму, меѓутоа, еве, полани која купив, и двете пригорија за една година. И добро, во ред, не се кајам, пак имам некој ќар, затоа што наистина штедат. Место 100 вати, 10 или 15 вати купувате си јалица, така да наистина имате заштеда, но ништо не е совршено наистина. И таа си јалица, кога тогаш што ја спомнав, ќе прегори, меѓутоа, поготово денес, како живееме во еден свет на манипулации, немате совршено. Наистина, луѓето живеат од корист и сакаат наистина да ви прикажат што е можно повеќе во рекламата, ама после ќе се разочарат. Но, да се навратиме на текстот наш. Пораката е и така бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. Ефесијаните 5.1. Имаме доста стихови, како и вообичајано јас така сакам. Не сакам многу јас да зборам само од себе, нека зборува Библијата. Има доволно што да каже. Ефесијаните 5.1. И така угледајте се на Бога како што како, како возлюбени деца и одете во љубов како што и Христос ве љубеше вас и се предаде себе се за нас. Значи, првиот стек е битен. И така угледајте се на Бога или следете го неговиот пример. Во 1 Петро 2.21 вели, да не отвараме, имаме повеќе стихови, Исус не остави пример, одете по неговите стапки. А Исус беше совршен. Ако некој прикажа совршенство на овој свет, тоа беше Исус. Исус не погреши во ништо, во неговиот живот не фалеше ништо. Безпрекорен живот. Совршен, значи некој кој што има големи квалитети, без недостатоци, полн, абсолютен, тоа е совршен. И сега како тоа ние да бидеме совршени, кога сме никакви, еве, читавме во пуката, Како да го достигнеме тој идеал? Еве состојбата на човекот. Ајде да се подсетиме. Исаија 53:6. Неколку стиха. Сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат. Сите сгрешивме, сите заскитавме. Псалм 14, 2 и 3 стих овие стихови се кажуваат. 14 псалм, 2-3 Господ гледа од небесата на човечките синови, за да види дали има некој разумен кој го бара Бога. И вели се од третиот стих, сите свртеја заедно, сите скршнаа, сите се расипаа, нема кој да прави добро, нема ни еден. Знаеме имаме и во Новиот Завет, во Римјаните стихи што вели дека сите сгрешија и се лишени од славата Божја. Господ гледа од небото и вели да види дали некој прави добро, нема ни еден. Која е состојбата на човештвото, на човекот? Проповедник 7.20, книга на проповедник 7.20, на напред, одиме, после пословици, проповедник 7.20. На земјата нема праведник, кој правејќи добро, никојаш не согрешил, внимавајте. Значи, дури сакајќи да направите добро, ви <laughs> нема шанси да не погрешите нешто. Поготово за луѓе кои што, знаете, има луѓе, па и повеќето од нас, а можем и ја дори тука не сум исклучен да се ставам во група на луѓе, а би да добра ќе ви направат, ама едно нешто, не дека нема да биде добро, нешто така може да на вас ќе ви фали и готово. И колку да се трудите добро да правите, ете, од себе, значи, при самата Елен Вајд вели, се што правиме е извалко, значи, од нас, е извалко со себишност и греф, значи. То не треба да биде од нас, туку како што коментиравме пуката, то треба да биде дела кои што Господ ги прави преку нас. Инако далеко сме од совршенството. Од совршенството. Еремија 13.23 Уште нанапред, Еремија 13.23. Може ли е ти опецот да ја измени својата кожа или леопардот своето крзно, а вие можете ли да правите добро, свикнати да правите зло? Ние сме свикнати да правиме зло. Знаете, некојаш му доаѓаат на човека мисли, можам ли некојаш да се сменам? Нема, нема пак тоа, нема, нема пак тоа. Е, нема фајда, нема, нема крај, значи. Ни доаѓаат такви мисли. Меѓутоа, тоа е само доказ дека ние се обидуваме во своји сили да правиме нешто. Каде да бе ние од вакви, значи, можеме ли кожата да ја смениме? Па Бог бара совршени да бидеме како Таткото Небесен. Наистина застрашувачки текст, вознемирувачки. Но, од друга страна, пак, имаме во Библијата мноштво на примери на побожни луѓе, дори луѓе кои што биле земени, живи од земјата на небото. Значи, као го заслужиле небото или што било работата. Ајде да, да видиме. Битие 6.9. Да видиме какви зборови Господ кажува за нив. Значи, од никакви Господ бара совршенство. Еве, гледаме луѓе. 6.9 битие за Ное, што било кажано, иако Ное, знаеме самите, не бил нешто многу совршен во наа смисла како ние го замислуваме совршенството. Мислиме дека тоа е човек кој што ни, ништо не е уфали, значи некоја машина на далинско од, од озгора Господ ќе стисне копче и постапува дека што Господ сака. Немате слободна воля. Не, не е тоа совршенството што, за кое што зборуваме. Битие 6.9. Што Господ кажал за Ное? Еве го, Ноевото родословие. Ное беше праведен и непорочен човек во своје време. Ова непорочен значи во превод всушност е совршен. Е, Кинг Джеймс Библијата, земете ќе видите, перфект зборува таму. Но е беше непорочен човек, праведен во своје време, но е одеше со Бога. Еден друг што одеше со Бога, една глава порано, пета глава, Енок, 24 стих, значи кога зборуваме за совршенство, не можеме да го одминеме Енок. Битие 5.24. Енох одеше со Бога, потоа исчезна, Бог го зеде. Предходниот стих вели вкупно 365 години. И еднакво одеше со Бога и Бог го зеде. Е пример на човек кој што е грешник, бил дури жив земен на небо. За Ное прекрасни зборови кажани од Божјата уста. Битие 17.1. Ајде тука Аврам да го видиме. Битие, Битие 17.1. Кога Аврам имаше 99 години, Господ му, се <coughs> извинам, му се јави и му рече <coughs> Јас сум Елшадај. Што значи? Семоким Бог. Оди по мојот пат и биди непорочен. Е, порака. Како Енох што одеше, како Ное што одеше. Оди по мојот пат и биди совршен, биди непорочен. И Аврам, со сите своји славости, знаеме како лажел, знаеме што правил и како правил, за да извлече жива глава, но во Битие 26.5, еве што запишал, запишале, запишал Мојсе, во случај врвностно тоа се Божи изборови, 26.5 Битие. Пораката, значи, била од Господа, оди непорочен. Овде вели стихот, бидејќи Аврам го слушаше мојот глас и им се покоруваше на моите заповеди, на моите закони и одреди. Наречени за джабе не е татко на верата. Еве имаме некои ликови, има многу други. Како тоа тие го постигнале ова? И кога Бог вели, бидете совршени како што мојот татко небесен е совршен. Зарема он ке бара како наш татко нешто невозможно од нас? Каков е тој татко кој што бара од детето да, да, да стори нешто што е невозможно, па после, ако не го направи, нели оти невозможно, па уште и да го казни. Зато што знаеме дека ако не го постигнеме тоа совршенство, нема небо, туку има казна. Значи, дали е можно? Знаете, денеска се повеќе и повеќе се вели дека не е можно да постигнеме совршенство. Но дали е можно? Да читаме стих во 2 закони 18.13. 2 закони 18.13. Пета Мојсијава ви е тоа. 18 глава 13 стих. Бидиму сосем верен на Господа целосно, сосем верен на Господа својот Бог. Другиот превод, ревидираниот вели, биди непорочен пред Господа, биди совршен пред Господа. Еве, истата порака и во Стариот Завет. Да не го забравиме Јов, што било кажано за Јов, дори Кутриот се нашел во ситуација за која што воопшто не бил заслужен само поради судирот меѓу Бога и гјаволот. Втора глава, трети стих. Што ќе каже Бог за Јов? Тогаш Господ рече, Јов 2.3, дали го забележа мојот слуга Јов? Нели читавме предходно во псалмите, нема ниту еден да прави добро. Меѓутоа, во случајов Господ се повикува на Јов, И вели, не, не му, никој не му е рамен на земјата, тој е непорочен, совршен и праведен човек, се бои од Бога и се отстранува од злото. И тој уште и постојан во непорочността, пази. Значи, не непорочен на моменти, на моменти греши, на моменти не, не, постојан во непорочността. Па ме предизвика испратно да го пропастам, вели, значи. Во првата глава, првиот стих, беше некојаш во земјата уст човек по име Јов, тоа беше непорочен и праведен човек, се боеше од Бога и се острануваше од злото. Повторување новија исти збора. Јов, е го спомнавме, Аврам, Енок, да не зборуваме за Енок, жив земен, на небо. Значи, од една страна, на вистина вознамирувачки текст, изгледа невозможно како тоа да бидеме совршени, од друга страна видовме Која е состојбата нас како грешници, но гледаме и луѓе кои што го постигнале тоа. Значи, можно ли е? Па сигурно е можно што некој го постигнал тоа. И како тоа денеска слушаме некојаш пораки, не е можно, ние ќе се грешиме до крај. Нема шанси, вакви какви што сме, па ние вакви какви што сме и ќе се грешиме до крај изгледа, ако нешто не се смени. А, дури во Новиот Завет, еве, ајде да земеме еден пример, тука имам запишен во Лука, прва глава, шести стик за родителите на Јован Крстител. Значи, не случайно Исус се родил кај што се родил, ама не случайно Јован Крстител се родил кај што се родил. Елисавета. Што се вели за Елисавета и Захарија? Значи, шестиот стих од прва глава Лука. Двајцата беа праведни пред Бога, одејќи без недостаток. Без недостаток. Според сите Господови заповеди и повелби. Ако можеле ли Савет и Захарија, можем и ние. ли Енох. ли Илија. Илија бил вознесен жив на небо. Значи, можно ли е да бидеме совршени? Позарем нашиот Отец Небесен, ќе бара нешто невозможно од нас. Што е Бог? Е, зборувавме 20 и кусор сери, а, предавања поред. Што е Бог? Бог е любов. Во контекст на ова, што е гревот? Да не сгрешиме сега. Да, гревот е кршење на законот. Гревот е, што е спротивно на љубов? Не е омраза, не. Што е спротивно на љубов? Себичност. Гревот е себишност во суштина. Значи, можеме ли да престанеме да бидеме себишни? Е прашањето. Кога, кога ке, ке се случи тоа, е тоа е совршенството. Тоа е тоа кога имаме Божијата љубов во себе, агапе, која што е безусловна, која што е несебишна, која што само знае да дава, да усрети некој, која што е мирна, кротка и така натаму ја да не набројуваме. Ако ја имаме љубовта во себе Божја, тогаш не грешиме. Ајде да читаме 1 Јованово 3 глава. 1 Јованово 3 глава. Шести стих. Секој кој останува во Него, секој кој останува во Бога, секој кој останува во Христа, не греши. Секој кој греши не го видел, него ниту го познал. Деветиот стих. Секој кој е роден од Бога не врши грев, зашто неговото семе останува во него и не може да греши, зашто е роден од Бога. Стиховите велат дека родениот од Бога, родениот од Дух, оној кој што го има неговото семе во себе и оној кој што е во него, што има, што е тоа семе, какво е тоа семе? Тоа е, то е Бог, тој е светиот дух, тој е Божиот карактер, тоа е љубовта, како сакате земјата. Тогаш не грешите. Кога го имате светиот дух во себе, која имате љубовта. А знаеме, читевме во римјаните таму дека преку излевање на светиот дух се излева и љубовта Божија во нас. Кога имаме љубовта, кога сме родени од духот, не грешиме. А совршенството е тоа, да престанеме да грешиме. Римјаните 8.1. Познат стих. И така сега, нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса. Повторно го гледаме овој израз. Во Христа Исуса. Единствениот начин да бидеме совршени во Христа Исус. Затоа што се видовме какви сме И така сега нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Родени од духот, одат по духот во Христа Исуса, чие што семе е во нив, како што го гледаме тој однос како што и самиот Исус вели за себе. Јас сум во таткото, таткото е во мене. Делата што јас ги правам, не ги правам. Јас туку тој што е во мене ги прави. Тоа е концептот и на нашиот однос со Господ. Ние самите видовме какви сме. Второ Коринќаните 5.17. Второ послание на Коринќаните 5.17. И така, ако е некој во Христа, за него нели нема осудување, тој е роден од духот, тој оди по духот, што вели овде уште и? Тој е ново создание. Че значи, Господ може да направи од ова нешто ново. Нешто што ќе биде совршено. И што нема да греши. Галатјаните 3.27 Послание на Галатјаните 3.27 Зошто сите кои се крстевте во Христа, се облековте со Христа крстени, умрени, оживеани во Христа, облечени во Христа, наново родени, родени во духот. И да се разбереме, сите овие што ги читавме, и да, е, Ное, за Енох немаме ништо забележено, тоа сгрешиле. Не станува збор за совршенство, за тоа дека да ние треба да престанеме да грешиме, меѓутоа не треба да бидеме под власта на гревот. Ние полека, но сигурно треба да растеме, знаеме, има цел процес на посветување, да одиме напред, како што видовме минатиот пат, не да застанеме. Ако застанеме и ако паѓаме на едно исто, може да се случи да направиме кула на светиот дух. Но истиот тој дух свети може да не обнови, може да не оживи, како што видовме опуката, и може да не усоврши, да не очисти да не води во еден безгрешен живот, на крајот и да не запечати. Бог сака перфектност и логично е. Бог сака совршеност. Логично е. Земете еден, една обична, еден обичен завет на младоженци. Замисли сега младоженецот да вика, знаете како се заветуваат на верност до крајот на живот и така натаму. Замисли сега младоженецот да вика, 360 дена максимум верен. Ама 5 дена со другата. Која верност е таа? И како би реагирала невестата на тоа? 365 треба да биде, нели? Целосно, да не фали ништо. Тоа е совршено, перфектно. Тоа е тоа, тоа е завет, тоа е вистински завет. А не 360, ама 5 дена ќе ми шетаат очите по други. Дали е ова нормално или не? Нормално е, мислам, денеска во светот тоа редко се гледа, но тоа е она што значи вистински завет, она што Господ го сака, перфектност, совршеност. Не да не дели со некој друг. <clears throat> Матеј 22. Били сте оженили, били, били ли сте вие ожени, да се ожените со некоја таква или пак да се омажите со некој таков, кој што е, ќе каже, 360 дена, доста е, па 360 дена. Ама 5 дена, <laughs> уште еден ден плюс. Пет или 6 дена на секој 4 години, а? <laughs> Мате 22 глава. 37 стих, Матеј 22, 37. Кога Господ го сумира законот што вели, люби го Господа твојот Бог со сето своје срце. И секој сака да биде сакан од својот партнер со сето срце. Со сето своје срце, со сета своја душа, со сета своја мисла, Тоа е првата заповед, а втората љуби го ближниот како себе си. Љубовта исполнување на законот. Еве го совршенството, тоа е. И да, рековме, може човек да спадне и да сгреши, но е, тука не треба да бидеме како мазги, како кони, како што читавме во 31 псалминатиот пат, па да не тераат со сила. Господ остава слободна волја, треба да се покаеме, а Господ е верен и праведен. Штом се покаеме веднаш да ни го прости гревот? Да се сетиме на блудницата, кој што била фатена во прелюба, Јован 8.11, која била пораката кој што Исус ја оставил? Евангелијето во мало овда. Исус вели и вели во 11 стик од 8 глава Јован, ни еден, а, значи, ја прашува предходно дали некој те осуди, ниједен ли не те осуди, таа вели, ниједен Господи, и Исус и вели, ни јас не те осудувам, спростено ти е, но, оди сега и од сега не греши повеќе. Тоа е Евангелието. И ние можеме, затоа што Господ може преку нас. Се е можно за, за Господа, се е можно за оној кој што верува. Прво послание до Коринќаните 15.34. 15.34. Многу силен стих. Отрезнете се, како што треба и не грешете. Зато што ние не сме оние кои што не го познаваат Бога. Ние сме оние кои што го познаваат Бога. Ние знаеме дека Бог е семокен. Ние сме негативни и грешни, склони на, на греф, слава природа имаме, Меѓутоа, Господ е семокен ние треба да бидеме наново родени, да бидеме во Христа, да го примеме Духот Свети, тоа ќе не возможи да не грешиме. Да се сетиме, секој од нас води некоја битка во животот. И не е лесно, факт е дека не е лесно, секој од нас има некои мани, некои навики кои што се вкоренети и тешко се искоренуваат. Но сетете се на Халев и Исус Навин. Знаете, 12 изведници биле пратени во а, ветената земја и десетмина, што кажале? Не можем. Джинови се тоа. У нас некојаш некој проблем изгледа джин. И знаеме, кажеме, не можеме. Но што кажале Исус Навин и Халев, иако преовладало на мислење на мнозинството, или како што обично бива? Можеме! Имале вера, знаеле во кого веруваат. Можеме или не можеме? Можеме. Джинови се. Да. Тежек ми е, голем ми е проблемот. Тешка маа не имам. Ама можеме ли? Можеме. И ако се сложили сите, ако верувале дека можат уше, тоа ќе влегле, ама морале потоа да, да бидат, еве, Јани, минатиот па за пустината, што значи пустината, да бидат во една школа, мачна школа, доека научат. Дека се може. Значи, паѓаме, но треба да станеме, да се каеме секојаш кој ќе сгрешим и да одиме напред. Римјаните шеста глава, она што кажа предходно е тука потврдено со стикови, Римјаните шеста глава, 12 стих. И така нека не царува гревот во вашето смртно тело. Тоа е поентата. Не смееме да дозволиме да гревот да, почне да царува. И можеме да паднеме. Минатиот пат цитиравме стик, цитат од Патот кон Христа, Елен Вајд вели. Значи, карактерот него одредуваат некои спорадични падови. Не туку правецот. Значи, тук таму можеш да сгрешиш да паднеш. Меѓутоа, немој да го, односно, потруди се да го задржиш правецот. Посветувај се, продолжи да се посветуваш. Па и пословици тамо вели стигот, праведникот и до седом пати паѓа, ама пак станува. И благодарен на таа милост Господова, која што ја пак ја видовме во пуката, и од мртви може да не оживее. Значи, можеме. 14 стиг од истата глава може да го прочитаме исто. Имено гревот неке има веќе власт над вас, зашто не сте под законот, туку под благодата таа да, благодат ни дава сила, благодатта, силата на Духот Свети ни дава сила да успееме, да можеме. Евреите 12.4 Битката е страшна. Евреите 12.4 не подсетува на тоа дека уште не сте се воспротивиле до крв во борбата против гревот. Значи тоа е беспоштедна борба. Може би не, сте, не сме стигнали оваа точка да сватиме колко е страшен гревот. До крв ако треба. Но нема откажување. Филипијаните 3.12 Не велам дека веќе го достигнав Погледнете ги овие прекрасни зборови, мислам многу окрабрителни за секој наш. Што кажува Павле? Не велам дека веќе го достигнав или веќе и дека веќе дојдов до совршенство. Тој не може да го каже никој кој што стварно <laughs> стигнало такво нешто, такво нешто не се слуша од усти на еден посветен човек. Треба да се плашите од тие што викаат дека достигнале совршенство. Че, Павле вели, не велам дека веќе го достигнам или дека веќе дојдов до совршенство, туку настојувам да го достигнам. Одам натаму. Зошто и мене Христос ме достигна. И дури вели, и ова е многу во Но сепак правам едно, го заборавам она што е зад мене. Сите падови, сите неуспеси, заборавете А се кјавајте се, тоа е корисно и како, како Господ не водеше во минатото, како извојувавме победи. Заборавете на падовите, сеќавајте се на победите. Тоа ќе ве храбри. И се стремам велико на она што е пред мене, трчам кон целта. И што ќе каже во една друга прилика Галатјаните 2.20? <clears throat> Односно, ајде да видиме дали стигнал до целта. Второ послание до Тимоти пред таму крајот на својот живот, што кажал Павле 2 Тимотева 4.7, трката ја истрчав, верата ја задржав, така ли беше? 4.7 Извојував добра борба, го завршив трчањето и ја запазив верата. Слава на Господа! Можел и Павле, и Павле успел. Како успел? Галатјаните 2.20, повторно негови зборови, по половина нов завет е напишено неговото перот. Галатјаните 2.20, она за која што зборувавме, Христос во нас. Тоа е совршенството. Галатјаните 2.20. Со Христа сум распнат на крстот и аз веќе не живеам, туку Христос живе во мене а животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божиот Син, кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Ете така како успел Павле. Да не забравяме да прочитаме Јован 15 глава, 4 и 5 стих. Останете во мене како што јас во вас. Како што прачката не може да роди плод само од себе ако не остане на лозата. Значи, безуспешно сами ќе се обидуваме без Христа, ако не останеме во Него, ако не сме во Него, ако Неговиот дух не е во нас, ако Неговата љубов не е во нас. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. А што вели Фипјаните 4.13? Овие стикови треба да не бидат водилка. Без мене не можете да направите ништо. Јован 15.5 А Филипијаните 4.13, се можам преку Христа кој ми дава сила. Го читаше некој од, мислам, Данилов, не знам кој. Значи, јас сум лозата, вие сте прачките, кој останува во мене и јас во него. Тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. А ако некој не остане во мене, оној кој што може би мисли дека сам може, Тоа е возможно. невозможно. Да бидеш совршен како Господ, сам нема шанси. Оној кој не останува во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која што е исушена, ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Петер казна. Да даде Господ ние да ја завршиме трката како Павле, како Енох, да, може би како Енох. Може би ние ќе бидеме таа генерација, а верувам, ќе бидеме живи земја од, од, не, од земјата. Значи, можно ли е да го победиме греот овде во овој живот? Можно ли е да престанеме да грешиме? Можно е. Тоа е само затоа што Господ може. Ние не можеме. И не верувајте им на оние кои што викаат дека не е можно. На крајот ќе прочитам два-три стика во Филипјаните напред во втора глава, 12 и 13, Филипјаните втора глава, 12 и 13. Колку убави зборови за вакво нешто, за вакви теми наоѓаме од Павле. Втора глава 12-13. Затоа, возлюбени мои, како што секојаш бевте послушни, не само како сум при вас, туку уште повеќе сега кога не сум при вас. И заработувајте го своето спасение со страв и трепет. Зошто Бог е оној кој действува во вас, ако ние му дозволиме, нормално, наша соработка, за да сакате и да постапувате според неговата волја. Бог е тој кој што действува и Јуда, посланието до Јуда, Јудино послание. Една глава е таму последните стихови читаме 20, 21, па 24 и 25. А вие, возлюбени, изградувајте се себе си врз вашата пресвета вера и молете се во Светиот Дух. Одржате се себе си во Божијата љубов Останете во мене, како што вели. Ревносно, ревносно очекувајќи ја милоста на нашиот Господ Исус Христос за вечен живот. А на оној, 24 стих и 25, кој може да ве запази, може ли да не запази од сопнување, од паѓање? Господ може, Господ се може. А на оној кој може да ве запази од сопнување и да ве постави непорочни, совршени, во радосно воскликнување пред својата слава, на единствениот Бог, нашиот Спасител, преку Исуса Христа, нашиот Господ, слава, величие, сила и власт пред секое време и сега и во сите векови. Амин.